liqua natrio kiel fuelo por electrai aviadiloi. Electrai aviadiloi gis hodiau estas taugai nur por mallongai distanzoi. Modernai baterioi ne estas suffice produktivai. Usonai esploristoi presentas nun alternativon. Temas pri fuel celo, kiu prenas natrion tio laudire ec havos climat protectan crom efficon. La revo pri electra cae climat protecta aviado gis nun ne realigias pro la realo. Ec modernae baterioi ne havas suffice da capacito. Ilia energiden setso estas tro malgranda. Ili ne povas savi suffice da energio en unu kilogrammo da peso, por teni en la aero sian propran peson, cae exemple flug taxion dum suffice longa tempo. Esploristoi nun assertas esti trovintae alternativon, nov tipan fuel celon, kiu lauili ebligos elektran flugadon tra suffice longai distanzoi, Gis nunae fuel celoi funccias per hidrogeno, pluai variantoi per ammoniaco au metanolo. La nova fuel celo ali funccios per liqua natrio. Te amo de la Massachusetts Instituto Pri Tecnologio, Moito, disvolvis laboratorian prototipon, kiu povas savi trioble da energio, en kilogramo. Ol litio ionai baterioi kiui estas usatai hodiau en prescau ciui elektrai veturiloi. Sian malcovron ili publicigis en faca periodaggio. Cun autoro della studaggio, kiu estas professoro pri material scienzoe, ni credas che la homoe pritaxos tiun ideon kiel complete frenesan se ne estus tiel, mi bedaurus tion, char se io ne jela unua vido shainas esti complete frenesa, gi versaine ancaune estos aparte revoluzia. Cacio estes la revoluziajo pri la nova fuel cielo? Gi presentas laula esploristoi ian hybridon, el batterio cae fuel cielo. Gia similas al batterio, sed tiu ne estas chargata, sed replenigata. La fuelo estas liqua natrio. La alia flanco de la cielo consistas nur el ordinara aero, quiu servas kiel fonto por oxigenae atomoi. Inter ambau trovigas tavolo el solida ceramicajo, quiu funccias kiel electrolito. Cela experimentoi cun prototipo montrigis, laula esploristoi, comparable alta energi densetso de la natrio aera fuel cielo, nome pli ol mil watt horoi en kilogramo. Mal proxime de tio cio necessas. La soelo, cion onivere besonas por realezza electrizado de la aviado, situas ce proximume mil watt horoi en kilogramo diras la professoro. Tamen ilia sistemo estus utiligebla maximume per regionae flugoi, sed ne por transcontinentai au transatlanticae flugoi. Cae la esploristoi nomas ancora pluan avantagion. Ce la applico de natrio kiel fuelo productigius natria oxido rup rupgasso se tio estas elpushata exemple ce la pelado de aviadiloi, tiam gi cunligigius, en la aero cun carbondioxido, al sodo, cae tie ligus la dangeran forcean gason el la atmosfero. Cae jen ancor ne suficias laula autoroi, el la sodo ec estas fine natrono kio estas ancau conata kiel bac pulvoro. Se tio alvenas en la maro, gi povus contribui al mal de la aquo, cae tiel contrao effici alla plua damagia effico de forceae GASOI. Se oni comenzas per natria metalo, tiam ec estas natura cena reaccio, clarigas la professoro. Tio ocasas tutte spontane, ni devas ne fari por tio o casu, ni devas nur flugigi la aviadilon. Cai ancau compareble se cura estus laula esploristo e la fu el cielo. Na trio estas extreme reacciema, kaj devas esti bone protectata. Kiel celi tiai baterioi, na trio povas ekflami spontane, se ci presentigas al humidezzo che tiu fu el cielo consistas tamen unu flanco nur el aero, quiu estas mal densigita. Done estas du concentritae reacciae partneroi recte unu aput la alia. Cae la crut materialoi? Natrio estas cerpata cefe el natria clorido, do el cuirea salo. Gi estas contraue al litio cae aliai materialoi kiui estas usatai en batterioi de elektrae veturiloi abunde trovebla, mond vaste facile cerpebla, diras la studaggio. En plua pascio, la esploristoi volas disvolvi el la laboratoria prototipo, kiu consistas gis nun nur el experimento konstruo, fuel celon en la grandezo de brica stono. Tiu liveru proximume mil watt horo in da energio, suffice por peli grandan droneon. Tiel oni volas demonstri la concepton en practice tauga formo. Iam ene de la venonta iaro, la unua fluganta prototipo estu preta.